Христотор өөртөө бүтэрүүлж мөсингийн буруу үл харгалзсан бөгөөд гэвтэрлийн үгийг бидэнд даацсан билээ. James-ний дагуу CMD-ний аливаа сүнс шүүншлээ. дүүжийн нүгэл хөлтвэс явж түүнтэй ганцаардлан үйл зад жимэл Хэрэг тэр чамайг сүнсвэр зих дүүгээ олж авсан гэрээ. Харин тэр үл сүнсвэр өөртөө хамт нэг эсвэл хоёр хүн дагуул. Тэгвэл хоёр юм уу гурван гэрчийн амар хэрэг нь бүрэн нотлогдох болно. Тэрэ тэднийг сонсохоос татгалжвал Чуулганд хэл. Хэрв чуулганыг секретарь эссенс бол тэрчний хувьд харьцуулах татвар фракц мэд байг. Үнээр би та нарт тэглэе. Та нарыг газар дээр юу холбонд тэр нь тэнгэрт холбогдог бод газар дээр юу таашин тэр нь тэнгэрт мөн таашлагдаг болно. Би та нарт та хин хэлье. Та нараас хоёр чинь ямар нэгэн зүйлийг гүйхтрлээр Гал дээр санаа нийлбэл Тэнгэрдэх чиг минь үүнийг чин тэдэнд үйлдэх болно. Учир нь хоёр буюу гүрвүүлээ миний нэрээр хаан чухлын танд би тэдний дүнд байна гэж хэлдэг. Эцний үг. Эцний үг сашаа тантаа танд байна. taborant, en odrina Magrant, alki. Bouten sein odort, bouten sein odros, bouten sein odort vit. Jesus Christin Sorgalik. Son stock dirzant il bolson. Teget, Jesus Christin sorgal, getek man sofron. sorgal bish bolotch, a ah, tenger burni, a gans rogin, sorgal boyou. Tengerlek sorgal. Teget riadre bit Euh, gergulgetetman nek bulgan, zum bas, zuzek euh, nudin nek bulgan, bas agil der, agil, ramtolan getetman nek bulgan. Teget, bulgenin dotor, euh, ramgin chupalzui yue decher, en vol, f nek del, boyo nek sekelte bolor. Jesus Christ, boyo tengaburant onik sang detek. Tunis orilok yue, un bol eznek glik den txikr. Revenek hartuman pine, eznek delte bagapol, tuni antral ruste del txandu. Kim zerran zorgal baina. Harin entuche jachat, jachat, Jesus Christ bit un troiers of logo, zai uh, Un En enzo franz of logo bich, en bol tuni antralte rol bolte, uh, nek zorgal. Efneglik dem schrimtult, proiektzilelbaga. Baga. du gertan an bol gentsir, orin burruga, rulen zofchoror, time, bas, origo Zassar. Boyou. orin zorsakelik Zassar. Nogo shiglel yuedecher, an bol zabiral, Boyou. Bibiyene tolo, zabiral. Bitan de del Magar. emagar, time, ah, yartch bolno, time, okulech Nek du gertsik lel getek man an gol, am a ranzo il blij. Boul gemin dotor, time, ger boulin dotor get ki nou ez euh, vel, rantol ni dotor, time, e renek hon, alda pisan bol, bitunte ulzar erekte, tunt, si buhu, time, si alda risan, get rele ranzo ito. En an am a ranzo il, time, blij. Ye rambit, 달사 스타 콩바가 어 dolt, biterriduitetine. Bitni roussaillac était mon bol. Raltete roussaillabli. Bit origo deschuler boulangete. Seichroular boulangete. Harrinum trur boltegor, nek chural suibaga, nek en bol. Orin alta roulens of chochor. tot totsor. Bas. Um, horrible sa sartu, tim gurvantzu Et sous Christine, son galperol bolte, tim zu ilbaga. Teget Un imen, bogemin antralik seizgolarin tut, bitunik. Bodor un uniturek, bodor errektet. Royer dugar siglet duet gecher en bol zalbiral, bouillou. Zalbiral getekman en bol un bourrant, timme, hein, tenger bourranda, dakkatsugo kesantatte. Nani iron guya, ori non tralik, tenge bokonda, dakkatsugo. Teget, äh, andralin time, äh, gerbolin dotor time, rirve vit bibienetolo, zabirval, boditut kar time, en bol alivaronik time, gerbolin re alivaronik, tenge bokonda, dakkatsugo kesantatte. Tin suil bagabol, On onodor tanar. di, Tunidi, tuniduk son, son bol, tsure buchaturul. Bitni amtralder, timbolanf baina. Bitni setkel, rato setkel bol chpolno, un bol mini rapusla. Mini setkel, qui mini elek, zolon setkel. Zolon elek, bol chpolno. Un bol bidante rolbolte nek krarusla. Rarin bitgant savravish time, Jesus Christin sorgal, bitni yoslol time, bitni nitin salivral, bidantus lar bolonchta. Teget, in samaria bal, bitni antral time, bitni rutsaya, gigete bochin. On odormant, bit Jesus Christin sorgali, kolen absent, bitni omon nek baga dolochono, tu unige bodore, get bitniam dral, mini ruft, ilu serran, ilu gegete bolchpano, botit magar, time, harin enroyer shilelik bitki martare, nektal bibiline tolo sabiral, sabirar, nogot alar, time, orin burruga, Oren zofrogrog, 三月間